Հարգելի պարոն Սահակյան, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ 55-ամյակի կապակցությամբ։ Արցախի ազատագրական պայքարը, որին դուք շարժման առաջին իսկ օրերից անմնացորդ նվիրվեցիք, փարոսի պես լուսավորեց ձեր կյանքի ուղին։ Ինչպես ազատամարտի դժվարին օրերին, այնպես էլ հրադադարի պայմաններում, երբ Արցախը հնարավորություն ստացավ վերադառնալու խաղաղ կյանքին, դուք երբեք չխուսափեցիք պատասխանատվությունից եւ ջանք ու երան չխնայեցիք Արցախ աշխարհն ամրապնդելու եւ շենացնելու համար։ Այսօր էլ ձեր ղեկավարության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը շարունակում է իր հաստատուն ընթացքը դեպի կայունություն եւ բարգավաճում։ Կրկին շնորհավորելով Հոբելյանի արթիվ մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն, արևշատություն, նորանոր հաջողություններ, ի բարօրություն Արցախ աշխարհի եւ ձեր ամուր ու գեղեցիկ հայկական ընտանիքի։ Քիչ հավանական է, որ Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսի, քանի որ Բաքվում վստահ են, որ պարտություն կկրեն։ Այս մասին օգոստոսի 31-ի մամլո ասուլիսում հայտարարել է Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Նավթի համաշխարհային գների անկումը նրա խոսքով տնտեսական եւ քաղաքական խնդիրներ է առաջացրել Ադրբեջանում։ Սա զսպող գործոնի դեր է կատարում Ադրբեջանի համար։ Մյուս կողմից էլ ադրբեջանական կողմը հասկանում է, որ սա Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու վերջին հնարավորությունն է, նշել է Արապապյանը։ Ըստ դրա, Ադրբեջանում ուժեղանում է էթնիկ խմբերի, թալիշների, թաթերի, եզդիների դժգոհությունը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացին, ապա Արապապյանի տեսակետից բոլորին հասկանում հասկանալի է, որ բանակցային ճանապարհով արդեն անհնար է հասնել բոլոր կողմերի համար ընդունելի համաձայնության։ Բանակցային գործընթացը ավելի ու ավելի ձևական է դառնում, հավելել է փորձագետը։ Ադրբեջանում Քուվեյթի դեսպան Սաուդ Ալ-Ռումին վստահ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման նպատակով հակամարտող կողմերը պետք է նստեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Այդ մասին դիվանագետը հայտնել է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Մեզ վշտացնում են զինված ուժերի շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք անմեղ մարդկանց կյանքեր են խլում։ Խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է, որ երկու կողմերն նստեն են բանակցային սեղանի շուրջ, ասել է Քուվեյթի դեսպանը, հավելելով, որ իրենք դեմ են պատերազմին։ 2015 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանը համախառն ներքին արդյունքի 4%-անոց աճ է գրանցել։ Այս մասին այսօր կայացած կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը։ Առաջին երամսյակում աճը 2.5% է եղել, իսկ երկրորդ երամսյակում 5.1%-ական հայտարարել է վարչապետը, մեջբերելով ազգային վիճակագրական վարչության տվյալները։ Տրանսֆերտների էական նվազման լույսի ներքո հատկապես կարևոր է գյուղատնտեսական արտադրության աճը, որը էապես մեղմացնում է քաղաքացիների գնողունակության պակասը։ Պետք է նշել նաև մեր արտահանման դիվերսիֆիկացումը, այսօր մենք արտահանում ենք ավելի շատ երկրներ, քան առաջ, ասել է վարչապետը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հանրապետության բնակչությանը հորդորում է սուր աղիքային վարակներից խուսափելու նպատակով հետևել մի շարք կանոնների։ Մասնավորապես պետք է մրգերը եւ բանջարեղենն օգտագործելուց առաջ լավ լվանալ հոսով ջրով, սնդամթերքը պահել փակ տարաներում աղտոտումից խուսափելու համար, շուտ փչացող սնդամթերքը պետք է պահել սառնարանում, խուսափել այն սնդամթերքով սնվելուց, որը վաճառվում է դրա համար չնախատեսված վայրերում։ Նախարարությունը խորհուրդ է տալիս խմելու ջրի համի եւ գույնի փոփոխության եւ նստվածք նկատելիս այն օգտագործ գործել միայն երացնելուց հետո, ինչպես նաև շրջակայքում ջրամատակարարման եւ կոյուղու համակարգերում վթարներ նկատելու դեպքում անհապաղ ահազանգել համապատասխան մարմիններին։ Աղիքային վարակիչի վանդությունների ախտանշանների արկայության դեպքում անհապաղ պետք է դիմել բժշկի, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, խուսափել աղիքային վարակիչի վանդությունների ախտանիշներով հիվանդների հետ շփվելուց։ Կազարնովսկայան Ստեփանակերտում հանդես է եկել համերգային ծրագրով, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Աշխարհահռչակ ռուս օպերան երգչուհի Լյուդմիլա Կազարնովսկայան հավատարիմ է մնացել իր խոստմանը, որ նախորդ հայցի ժամանակ հունիսին տվել էր Արցախի դասական երաժշտության սիրահարներին, որ կրկին կայցելի Արցախ։ Այս անգամ Կազարնովսկայան այցելել է Արցախի անկախության տոնի առիթով, որին նվիրված նրա այս ղեկավարությամբ վաղը վերածնդի հրապարակում քնչի Verdi Requiem-ը։ Մինչ այդ մեծանուն երգչուհին համերգային ծրագրով հանդիպել է իր երկրպագուների հետ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճում վերջում մենք որոշել ենք երկի գեղեցիկ երեկո նվիրել ձեզ, ասել է Կազարնովսկայան։ И я очень рада, что вы все сегодня с нами. Я очень счастлива, что мы имеем сегодня в нашем Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր դուք բոլորդ մեզ հետ եք, երջանիկ եմ, որ ունեք պատվավոր հյուրեր, ավելի ճիշտ նրանք հյուրեր չեն, այլ այս հիասքանչ ու հավետենական երկրի մայրերն ու հայրերը։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ մեր երեկոն սկսել Արիայից, որը մեզ կհաղորդի անհավանական լիրիկա, ողջունելով համերգի ներկա բարձրաշրջան հյուրերին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանին, ասել է Կազարնովսկայան։ Նշենք, որ Կազարնովսկայի հետ Արցախում են նաև Մոսկվայի երիտասարդ երգիչներ, ինչպես նաև իտալացի օպերային երգիչ Բաս Նիկոլա Օլիվերին։ Համերգը տևեց ավելի քան 2 ժամ, որի ընթացքում հնչեցին աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից, արիաներ օպերաներից, ռուսական եւ ուկրաինական ռոմանսներ։ այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իսլամական պետություն ԱԱԲ-ական կազմակերպությունը ոչնչացրել է Սիրիայի Պալմիրա քաղաքում գտնվող հինավուրց տաճարի մի մասը։ Գրոհայիններն իրենց նշանակետն են ընտրել Բելլա տաճարը, որը կառուցվել է հին Հռոմի դարաշրջանում։ Հայտնում է Սիրիայում մարդու իրավունքների հարցերով կազմակերպությունը։ Վկայակոչելով պատահարի ականատեսներին նրանք հավելել են, որ վնասվածքների ցավալը դեռ անհայտ է։ Բելլա տաճարը նվիրված է Գերագույն Աստծուն եւ Սիրիական Թուրքիան Թադմորհին քաղաքի ավերակների համալիրի մի մասն է կազմում։ Տաճարը քաղաքի գլխավոր սրբավայրներ եւ իրենից ներկայացնում է արևելյան ու անտիկ ճարտարապետության խառնուրդ։ Այն կառուցվել է մեր թվարկության 32 թվականին եւ քաղաքի ամենահին կառույցներից մեկն է։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի հետազոտական կենտրոնում հաստատել էին Սիրիական Պալմիրայում Բալ Շամին հինավուրց տաճարի ոչնչացումը իսլամական պետության ահաբեկիչների կողմից։ Գերագույն ռադան հսկող զինծառայողների շարքեր մարտական նռնակ են նետել։ Այս մասին հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Ուկրաինայի ժողովրդական падգամավոր Անտոն Գերաշենկոն նշել է, որ ազգային գվարդիայի մի քանի զինծառայողներ ծանր վիրավորվել են։ 112 Ուկրաինա հերոստանգերության թղթակիցը դեպքի վայրից հայտնել է, որ վիրավորների թիվն արդեն հասել է 15-ի։ Դեպքի վայրը ժամանել շտապ օգնության մեքենան։ Ոստիկանները դժվարներին առաջին օգնություն են ցուցաբերում։ Մինսկում կայացած Miss Desert 2015 մրցույթում հաղթել է Կանադայից Էշլի Բուրնհեմը։ 25-ամյա Բուրնհեմը մոդել է եւ դերասանուհի։ 2010 թվականին նա արժանացել էր Miss Կանադա տիտղոսին։ Գեղեցկուհին լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, որ սիրում է բեմում հանդես գալ եւ ուշադրության կենտրոնում լինել։ Բելարուսի մայրաքաղաքում օգոստոսի 24-ից 30-ը կայացած մրցույթին ավելի քան 60 երկրի ներկայացուցիչ մասնակցել։ Միջոցառումը նպատակ ուներ ուշադրություն հրավիրել կանանց դեմ բռնության խնդրին։ Իդեպ Վենեսուելայում բնակվող Լիբանանահայ Սոֆիա Ինգլիզյանը 13 երկրի գեղեցկուհիների շարքում հաղթել է Miss Լիբանան Emigrant 2015 գեղեցկության մրցույթում։ Մրցույթին մասնակցում էին տարբեր երկրներում բնակվող լիբանանցի ներգաղթյալներ։ Սոֆիայի պատմությունը յուրահատուկ է, քանի որ նրա հայրը Լիբանանահայ է, մայրը Վենեսուելից Վենեսուելացի։ Այժմ Սոֆիան ընտանիքի հետ միասին բնակվում է Վենեսուել Մանիլայում եւ սովորում բիզնեսի կառավարման դպրոցում։ Մրցույթից հետո հայ գեղեցկուին հայտարարել է, որ իր գլխավոր նպատակներից մեկը Լիբանանում զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելն է եւ առաջիկա իր գործողություններն ուղղված են լինելու հենց այդ նպատակի իրականացմանը։ Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը 1992 թվականից ի վեր բարձրացել է 8 սանտիմետրով, կապված ջրի ջերմաստիճանի բարձրացման եւ սառույցների հալչելու հետ։ 2013 թվականին ՄԱԿ-ը կանխատեսել էր, որ մինչև դարավերջ համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը կբարձրանա 0.3 տասորդականից 0.9 տասորդական մետրով, սակայն այդ ցուցանիշը մեծանում է ավելի արագ, քան 50 տարի առաջ։ Փորձագետները նշում են, որ փոփոխությունները միատար չեն։ Որոշ հատվածներում համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը բարձրացել է ավելի քան 25 սանտիմետրով, իսկ հա ամերիկյան արևմտյան ափում հակառակը մակարդակի անկում է նկատվում։ Մարզասերների համար ԱՄՆ-ի Սենտ Լուիս քաղաքում ընթացող Սինգֆիլդի գավաթի ուժեղագույն մրցաշարում կայացել են 7-րդ տուրի հանդիպումները, եւ Լևոն Արոնյանը դարձել է միանձնյա առաջատար։ Նա սև խաղակարերով մրցել է ամերիկացի Հիկարու Նակամուրայի հետ, դժվարին պայքարի արդյունքում հասել հաղթանակի։ Մյուս խաղատախտակների շուրջ Կարսենը զիջել է Գրիշչուկին, իսկ Թոփալով գիրի Կարաունա Վաշիա Լագրավ Անանսո պարտիաները ավարտվել են ոչ ոքի։ Մրցաշարային աղյուսակը խաղացված 7 տուրերից հետո 5 միավորով միանձնյա գլխավորում է հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը։ Գրիշչուկը, Կարսենը, Վաշիա Լագրավը եւ գիրին ունեն 4-ական միավոր։ Նախավերջին դուրում Լևոն Արոնյանը սպիտակ խաղակարերով կխաղա աշխարհի էքս էքս-չեմպիոն Վիշվանաթան Անանդի հետ։ Ուկրաինայում կայացած Գլիչկո եղբայրների անվան բռնցքամարտի միջազգային մրցաշարում Կարեն Աղամալյանի գլխավորած Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը նվաճեց 1 ոսկե, 1 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալ։ Ուկրաինայում պատվոհարթակի ամենավերին աստիճանին կանգնեց 56 կիլոգրամ քաշային Հրայր Շահվերդյանը, որը եզրափակչում գեղեցիկ ոճով առավելության հասավ Ղազախստանը ներկայացնող Երթուգան Զեյնուլինովի նկատմամբ։ Ոսկե մեդալին մոդեռնա նաև 49 կիլոգրամ քաշային Ալեն Դանիելյանը, ով եզրափակում հավասար պայքարում զիջեց Ուկրաինացի Մուրադ Սիրյոգևին։ Կլիչկո եղբայրների անվան միջազգային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը նվաճեց նաև 4 բրոնզե մեդալ։ Պատվոհարթակի 3-րդ աստիճանին կանգնեցին 52 կիլոգրամ քաշային Վահե Բադալյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Սպարտակ Թամարյանը, 64 կիլոգրամ քաշային Արարատ Գյուլբանգյանը եւ 91 կիլոգրամ քաշային Դավիթ Չալոյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը մրցավայրեր մեկնել 8 բրոնզ կամարտիկներով, որոնցից 6-ը մեդալներ նվաճեցին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ,